บุ๊กทูห้า пять, пять, ประเทศและภาษา страны и языки. страны и языки. จอห์นมาจากลอนดอน Джон из Лондона, Джон из Лондона. ลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ Лондон находится в Великобритании. Лондон находится в Великобритании. เขาพูดภาษาอังกฤษ Он говорит по-английски. Он говорит по-английски. มาเรียมาจากแมดริด Мария из Мадрида. Мария из Мадрида. แมดริดอยู่ในประเทศสเปน Мадрид находится в Испании. Мадрид находится в Испании. เธอพูดภาษาสเปน Она говорит по-испански. Она говорит по-испански. ปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลิน Петер и Марта из Берлина. Петер и Марта из Берлина. เบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมัน Берлин находится в Германии. Берлин находится в Германии. คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม Вы оба говорите по-немецки. Вы оба говорите по-немецки. ลอนดอนเป็นเมืองหลวง Лондон – это столица. Лондон – это столица. แมดริด และเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวง Мадрид и Берлин тоже столицы. Мадрид и Берлин тоже столицы. เมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง Столицы большие и шумные. Столицы большие и шумные. ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป Франция находится в Европе. Франция находится в Европе. ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา Египет находится в Африке. Египет находится в Африке. ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชีย Япония находится в Азии. Япония находится в Азии. ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ Канада находится в Северной Америке. Канада находится в Северной Америке. ประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลาง Панама находится в Центральной Америке. Панама находится в Центральной Америке.